elaphos epinamatos kai leon. Elaphos dipsae sus chetheisa paregeneto epitina pegeen, pi usade, hos etheasato ten heautes schian epi tu hudetos, epimentois keresin e galleto, horosato megethos kai ten poikilian epi de tois posi panu eecthetochos leptois usi cae asthenesin. Eti de autes dianoumenes, leon epifaneis edioken auteen, cacene eis fugien trapeza cata pelu autu proechen, alce gar elaphon men entois posi, leonton de in cardiae. Mecri men un psilon en topedion, he men pro theusa dies oosdeto. E peide de egeneto catatina judole topon, te nicauta sun ebe, ton ceraton autes emplecenton tois cladois, me dunamenen trecein sulepzenae meluza de anaereista efe pros heauteen. De ilaia egoge, hetis ephon men prodotheeses thai emelon hupo tuton es hois domeen, hois decais fodra epepoethein, hupo tuton apollumai. Huto polakis en kindynois, Hoi men hupoptoi ton filon so teres egenonto, hoi des fodra empisteucentes prodotai.